sin tavs, ka tu esi, ka tu esi, un tu atbildi uz lūkšanu. Es zinu, ka tu esi, un ka tu atbildi uz lūkšanu. Es zinu, mans sirds ir pārliecināts. Visu godu un slāvu Tev, kungs, Tu esi cienīgs slāvai. Vienīgs tu esi Dievs, neviena cita nav. Tu vienīgs esi Dievs, tu sēž savā troni mūžus, mūžīgi. Kungs, neviens, neviena cita nav Dievs, vienīgi tu. Mēs tev pielūdzām, mēs tev slavējam. Kungs, mēs noliekam tavas kājas, viss mūsu rūpes, mēs tev pielūdzām. Mēs tev pateicamies ca tu mums esi izvēlējis, lai sauktu mums par bērni, tavi bērni. Paldies Tev, Tēvs, slāva un gods, Tēvs. Es Tev, kungs, lūdzu par visiem, kuru lūdzu Tev kaut kas, lai Tu atbild uz lūkšanu. Kungs, atceries. Kungs, mums nav, ne, mums nav cita cerība tikai uz Tevi. Abjalos mums un paldies par tavu žālistību. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Dievs ir labs, vai ne? I'll tell you something, es jums kaut ko teikšu. Um, Jēzus gāja pūlī, uh, crowd, pūlis, ja? Un, um, un uh, visi cilvēki viņam tā kā grūzni, mēģina, bet uh, Viņš pēkšņi teica, kas notika. Spēks no mani ir aiz, aizgājis. Un, tā, un tā, tās mācekļi saka, nu, ko, tu, ko tas nozīmē, viss apkārt tevi, viss tev. Un tu teici, kas man, kas man pieskāra. Viss tev pieskāra, viņš saka, jā, bet kāds, kāds, nu tā man pieskāra. Un spēks ir aizgājis. Um, there's, <laughs> there's youth that can cast nagpe vinyaktitib, vinchizin cast sanyemis. On Artoes gribtet kad mani sajūt, ka kāds ir pieskāris Jēzum šodien. Un man cerība ir tā kā, lai tas ir tu, jo točna kāds pieskāris Jēzus Yeah, sure did. Kā te pieskaries Jēzus, točno es to par to es esmu pārliecināts. Un aleluja tam kungam. Amen. Šodien mēs runāsim par to, par to, know who you are in Christ. Zini, kā tas, kas tu esi Kristu. Un, ja tev ir pilspāv, ja, paņem, jo es sarakstīju dažs, nu tās sarak, sarakstīņš, kur uh, mums varētu derēt vēlāk lasīt mājās. Ja? Mēs varam pierakstīt, kā mēs iesim tālāk. Um, starp citu, ja tu esi šeit, bet Tu neesi pieņemis jēzus, nekad neesi pieņemis jēzus, vai tu esi pieņemis jēzus, bet vienkārši tu zini, ka tev ar jēzumu nav attiecībās tuvu. Tāpēc, ka tu zini, ka tava dzīve ir savādāk nekā kristieši vai tie, kas tic jēzum tā, kā viņi dzīvo. Ja tu zini, ka tāds, tāds dzīve tev ir, es tev saku, lūdzu. Ja tu gribi, es, es lūgšu šitā. Ja, lūdzu, nāc pie Jēzu šodien. Labi? Jo nekas nav labāks. Bībele teica, multis saka savā sirdī, viņš jau nesaka atklāt savā sirdī, ka Dieva nav tas muļķīgākais muļķis, es teikšu. Uh, bet atkal ir muļķīgi zināt, ka Dievs ir vispār, bet neva, negrib iet pie Dieva. Tas vēl muļķīgāk. Tā kā Dievs ir, Dievs ir dzīvība. Ja tev nav attiecības ar Dievu, šodien tev ir iespēja una es tev lūkšu, neaizbrauc, neaiziet pēc dievkāpojuma, uzreiz pēc dievkāpojuma nāc pie mani, mēs lūksim kopā. Es zinu, ka tu esi šeit. Uzreiz pēc dievkāpojuma nāc, mēs lūksim kopā, un tu būsi absolūti dieva bērns. Tāpēc, ka to, ko mēs runājam, mēs, par ko mēs runāsim šodien, ir priekš dieva bērniem. Ja tu neesi dieva bērns, I'm sorry, piedod, tas nav par tevi, nav priekš tevi, Marija. Ja? Bet ja tu būsi Dieva bērns, halleluja, tad tas būs par tevi. Zini, tas, kas tu esi, Kristu, tas ir e par ko mēs runāsim šodien. Know who you are in Christ. Mēs iesim uh, romiešiem romiešiem 8, mēs lasīsim 14 līdz 16 pantiem. Es mēģināšu ātri, jo mēs lūdzam ilgi un tā laiks aizskrēja. Tā kā romiešiem 8, 14 līdz 16. Dabūna? Jo visi, ko vada Dieva gārs, ir Dieva bērni. Halleluja! Halleluja! Visi, ko vada Dieva gars, man ved Dieva gars. Es esmu Dieva bērns. Tas ir pamats. Ja? Okay. Un jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu, kristu bailes, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt viņam abatēvs. Tātad viņš ir mūsu tēvs, mēs esam mūsu viņa bērni. Šis pats gars apliecina mūsu garam. Tas gars apliecina man, kad es esmu Dieva bērns. Ja? Mans latviešu valodā skan smieklīgi šodien. Ne? Normāli skan. <laughs> Labi. Uh, Zini? Dažreiz man jautā, kā tu vari zināt, kā tu vari zināt, ka tu tiksi debesīs? Kā tu vari būt pārliecināts? Un es saku, klausies, Dieva gars apliecina manām garām, kad es esmu, nevis ka es būšu, kad es esmu Dieva bērns. Tas man apliecina, zini, kā tas man apliecina? Tas man visu laiku saka, Tu esi Dieva bērns. Es jūtu, ka es esmu, es, esmu, es zinu, no kurienes es esmu. Man nav neviena jāstāsta, man nav jāšaubas, vai es esmu melnādains cilvēks vai nē. Man nav jāskatās uz, uz spoguli, lai to redzētu. Es zinu, kad es esmu. Ja, ja man ir šaubas, es paskatīšos uz roku. <laughs> tas ir, tas ir, dat is piemērs. Es zinu, kad es esmu Dieva bērns, man nav nekādas šaubas par to, jo manī, manī ir tas gars, kas man apliecina, kad es esmu Dieva bērns. Ja tev ir šaubas, vai tu esi Dieva bērns, atceries šo rakstu vietu. Tie, kas Dieva, bā, dieva gās ved, tie ir Dieva bērni. Ja? Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni, un tas gars, 16. pāns, tas gars apliecina man, kad es esmu. Tā kā esi pārliecināts, ka tu esi Dieva bērns. Esi pārliecināts, ka tu esi Dieva bērns. Ja? Tas ir viens. Tad iesim uz number two, otrais, romiešiem Turpat, ja, tālāk mēs neejam, nu, tālu mēs neejam, romiešiem 8 un 17. tagad, 17. pāns. Ja nu esam bērni, ja nu esam bērni, tad arī mantinieki mēs esam, Dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu tie, tieši ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Ja mēs esam bērni, tad mēs esam mantinieki. Jo, teiksim, tad, kad sabruks padomu savienību, daudz no, no mums, latviešiem, ja, <laughs> daudz no mums um, ieguva atpakaļ tās lietas, kur padomu vara būt, bija atņēmusi no mums, vai ne? Tās, tie, tie, tās mantas, kuru vec, vec, vecāki bija atstājuši, vai arī tie uh, vec, vecāki vai vecvecāki, kuri nomira Sibīrijā vai kaut kā, bet viņi uh, uh, padomu var paņemt tās man, tās, uh, tās īp, tie īpašumi, bet mēs tagad dabūnam atpakaļ, tāpēc, kad mēs esam īstie mantinieki. Nu, ja tu neesi tas man, nevar iet un paņemt, kas tev nepieder. Dažiem nekas nav, tāpēc, ka vec, vecākiem nebija nekā. <laughs> ja? Bet dažiem ir. Dažiem, dažiem o, pēkšņi es esmu bagāts. Wow, visas zemes, visā kurzemē mums vec, vecākiem pieder, vai ne? Un tā sanāca. Mēs esam mantinieki, ja tu esi bērns, ja tu esi no tā ģimenes, tad tu esi mantinieks, debešu mantinieks. Tad tas nozīmē, tas, kas pieder Jēzum, pieder tev. Tas, kas pieder Dievam, pieder tev. Tev ir tiesības parādīt tavu birth certificate, ja? dzimšanas apliecība. Es esmu no tā ģimene, viss, tas mans months. Yeah. Jezus is tagad tas ir mans. ja? Vec, vecāki aizgāja, tagad zeme man. Tieši tā. Labi, tālāk. Tālāk. God, uh, James, Jākaba vēstule divi un, un piektais pants. Jākaba. Jākaba Vēstuli. Klaus, uh, klausāties manī, mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Tātad Dievs ir izvēlējis, kas viņam būtu par mantinieki. Un kas viņš izvēlējis? Tu un es. Tos, kas pasaulē ir nabagi. Tos, kas pasaulē ir neveiksminieki. Tos, kas pasaulē ir, teiksim, ai, multi. Ai, tie, kas neko nesaprot no kā, kā šuhar muhar taisīt. Jā, tādi. Tā uzskata pasauli. Bet Dievs ir izvēlējis mums tādi, kas nemāk taisīt šuharu muheru. Tie nabagi, piedodiet, jūs saprotat, ko nozīmē šuharu muheru? Jā. Jā, <laughs> jaunāk pauze varbūt nesaprot, bet jā. Un Dievs mums izvēlēs, vienkārši gribēju norādīt, ka Dievs izvēlēs tevi par mantinieku. Nākošais, Efesiešiem 2,6. Ir tāds dziesma, ko mēs dziedam. Ja? Mēs vienmēr dziedam, zinām, afrikāņi vienmēr dziedam. Smile, Jesus loves you. I say, Smile, Jesus loves you. Hallelujah. Smile, Jesus loves you. I say, <laughs> Smile, Jesus loves Escreva teu texto. Smile, Jesus loves you. No? Smile, Jesus loves you. Nesse estado, como say, Smile, Jesus loves you. viņš tevi izvēlēs par, man, par viņa mantnieku. Vai kā tev, jāuz, tev jāsmaid? Iedomājies, Jēzus staigā tāds liels kungs, un viss pūlis stāv, un viņš staigā. Tu. <gasps> Me? Yeah, tu, Nachup. Oh! Smile! Ir tāds tā tá, es, es vienmēr tā filma par, par Turbo Man. Ja? Turbo Man, lielais Turbo Man. Visi bērni, Turbo Man, Turbo Man. Un um tas Turbo Man tur teica, Jamie. Un um Jamie nedzirdēja. Un um Jamie draugs saka, it's me, he's pointing at me. Un viņš teica, nē, nē. Un palielināja mikrofonu ar skaļumu un teica, Jamie. In James, he says, He knows my name. Viņš zina mans vārds. Un Džēmija mamma deva aizskrien tev sauc. Un Džēmija aizskrien. Jo Džēmija, tas, kas tuvo man sauc, dabūs tas manta no tā robota elektriskais. O Džēmija bija vienkārši starā. He knows my name. Kāpēc viņš nos? tāpēc, ka tas, kas saģēb tajā tērpā, tuvu man bija ģēmies tēvs. <laughs> Jesus knows you. Jēzus tev pazīst. Viņš tev sauc par vārdu. Tu, jā, tu nāc, tu būsi mans mantinieks. Halleluja! Vai tu zini, kas tu esi? Tu neesi lupata. Tu neesi tāds maziņš. Tu neesi, nu, pasaules nu, zemākais um, kasta cilvēks. Es zinu, um, ka arī Indijā viņam ir kasti, ja? Mūsu mācītājs no augstākajiem kastiem. <laughs> <laughs> nu, nē, tas viņi, kristieši neskatā, neskatās uz kastiem, bet, bet tu neesi, tu neesi tas, ko cilvēki domā par tevi. Vai arī tu neesi sliktāk par to, ka tavs brālis vai cits cilvēks, viņam ir kaut ko, ko tu uzskati, kas ir, kas ir nu, baiga, nu, laba, laba lieta, ka tev nav tās lietas. Tiek, teiksim, o, viņi dzīvo lielā mājā, a man vien istaba dzīvokli, un es pat nevaru maksāt īri, ja? Un tu uzskati, ka viņi tagad ir lielāk par tevi. It is not true. Tas nav tiesa. Jo es tev saku kaut ko, даже но тем вини юта стака каут ман бут веселиба унес дивот вени стаба дивокли унес не куа варак не гребат сапрот ман патуне ели звиню сир дизинат ка ка вин ют un tutu sejn tu doma <gasps> oh, oh vinha mitada ali ela maia das tikai pie mars ya yeah? das tikai pie mars zini castu esse Cristo bet mēs iesim tālāk. Tad kolosiešiem divi, mēs lasīsim 8 līdz 15. Kolosiešiem 2, 8 līdz 15. Hello? Uh, viņu sirdim jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēptu proti Kristus, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības, to pagaidi. Es, es domāju, ka mēs jā, nelasām pareizā vietā. No astotais teica, uh-huh. aha, jā, uzmaniet, ka neviens jūs nesaugusta ar, nesagusta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu, Viņā mājo visa dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Es nezinu, cik daudz to saprotu. Es šo raksturvietu um, izlasīju, kad es nu, pirmajā gadā, kad es paliku par kristieti. Und dass man taka, tu zini energy drink, ja? Ti jedzer energy drink, tu taka, uff, energia. Nu, es neesmu sajust, nu taka tas ir piemērs. Es neesmu nekādīgi saņēmis nekādu enerģiju, no enerģijas nu, drink, bet, nu, es varu imagine, kā imagine, iedomāties, kad, ja tu dzer energy drink, tev ir enerģija, ja? Bet e, no kolas man in energy. Yes, their call is raise man specs. ja. Es lasi shitua und mani tats, mani tats uzreiz ienāk mani tāds nu, spēks mani, es nezinu kāpēc, bet tas man uzrunā, tas ir, es nezinu, tik gadu atpakaļ. Kas var sarēķināt 92. gada līdz šodien, cik gadi tas ir? 19 gadi es esmu kristietis. Un tas tajā 19 gada atpakaļ, tajā pirmajā gadā es lasīju, un līdz šodien tas man uzrunā tik svaigi, tik svaigi. Zini ko? Viņā Kristu mājo visa Dieva pilnībā. Visa Dieva pilnība mājo Kristu. Un nākošie, un viņa, un Kristu arī es esmu kļuvis pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem, un pēkšņi saprot, wow, es esmu <laughs> dieva, dieva ne, ne tikai dieva bērns, bet kad es esmu viņā un tā, tā dieva spēks ir manī, tas, kas ir galva visam varam un spēkā, kad tajā es esmu pilnīgs. Es neesmu tā kā varbūt mazliet mani mazliet, bet es esmu pilnīgs viņā. Married. Do you understand what I'm saying? Yeah? Yeah? This, this is important. Eh, she's is svarig. As as lūdzu Dievu, lai tas mums iega, ieiet galvā šodien. Uh, pirmo daļa ir beigs, uh, beigusies. Pirmo daļa es runāju par tas, kas tu esi Dievā. Uh, Cheia Dália nu nu es gribu, lai tu saproti, kas par spēku tevī ir. Bībele teica, ka to pašu spēku, kas Jēzus no, no mirona augšā ceļam, to pašu spēku strādā mūsos. Es gribu, lai tu saproti, ka tev nevajag visu laiku raudāt, tev nevajag visu laiku nu, bezcerīgi uzvesties. Tu neesi tāds nabadzīgs, nabadzīga. Īstenībā tu neesi. Tev ir spēks tam, kam ir vara visam spēkiem, ir tu esi viņā iekšā. Bible says it is in him we live, we move, we have our existence. Viņā mēs dzīvojam, mēs kustamies un mēs eksistējam. Es nezinu, kā latviski tā tulkots. but you sap that. You should know who you are. Tevyazi ni kastuesi. That is why tapes es I am not afraid of nothing. I am not afraid of principalities and powers. I am not afraid of sin. I am not afraid of the accusations of the devil. Eh, mane esne baidos no grak grakam ir spēks. Ja tu sagrēko, Sātans atnāc, viņš sāk tev urbt, viņš saka, tu esi darījis slikti, tu nedrīkst Dieva klātbūtnē vairāk būt. Viņš tev sāk te, su, um, apsūdzēt, bet viņam ir tas spēks tev turēt zemē. Bet tev jāsaprot, ka Jēzus ir uzvarējis uz mūžu grēka spēks. Ja tu to saproti, to varies in at Yesu states, come boldly to the throne of grace and receive mercy and grace at the time of need. That's not him. Ya to sagreko, ya pirma ya evangelist says, little children, I tell you that you do not sin. But if anybody sin, let him go to Christ. We have an advocate. Piedodet karista guy anglisk, But that's not him. Iatu e sagreko tādēļ Jēzus nomira. Viņš nenomira, lai viņš būtu nomiris. Viņš nomira, lai tev būtu izējas no tā grēka spēks. Tad, tad tu sagrēko ātri, tu saproti, ka tu sagrēko, jo tas gars, kas tevī, kas tas padara pat Dieva bērns, tev teiks, ka tu sagrēko un mudinās tev. Tu ies, Bībele teica, iet uz priekšu viņa priekšā, tev ir pieeja, tev, tev nav nekāda robeža. Aizēj, viņš saka, ja bērns jums saka, lai jūs negrēko, bet ja kāds grēko, mums ir advokāts, kurš stāv Dieva laba roka, un viņš par mums He is the propitiation for our sins. Viņš ir mūsu grēka izpikšana. Tātad, bet ko Sātans grib, lai tu aizmeš šo rakstu vietu? un tad tu sagrēko, un tu nedēļ, mēnesi sēro, kā es varēju. For God's sake, tu neesi nekas nu, tāds nedzirdāms darījis. Tas ir, tas ir tādēļ Jēzus atnāca, lai tev būtu izēja. Jo viņš zina, ka mēs tādi esam. Nākošais lieta ir tā, ka man ir spēks, pret scorpioniem. Lasīsim. Kur tas ir lasīts? Es, es ļoti populāri un es vienmēr citēju to vietu, bet nu lasīsim, lai mēs redzam Lūkas evaņģēlijā 10. 10. nodaļa un 17. līdz 19. pāns. Lūkas 10, 17 un 17, 18, 19. Und tie, tie 70 pārna, tie 70 uh, mācekļi, kur Jēzus sūtīja iet sludināt evaņģeli, viņi pārnāca nāca ar lielu apakaļ pie Jēzus, tas nozīmē, ar lielu prieku stāstīja kungs, stāstīja Jēzum, kungs, zini ko? Jēzus saka, ko? Pat ļaunie garie mums padodas tavā vārdā. Viņi Viņi mums, arī mums, Jēzus, Jēzus saka, attiči vodumā. Es tev nebiju teicis, ka manī tu esi spēcīgs, manī tu esi kļuvis varonis, manī tu esi kļuvis spēcīgs, ka tu vairs neesi parasts cilvēks. Viņi brīnās, viņi saka, Jēzus, klau, pat ļaunie garus mums padodas tavā vārdā. Jezus w nim sati es redze satan ka ziben no debesim kritam. Nu e tas nozīmē, nu sātana spēka vairs nav iedarbojams tavā dzīvē. Viņš ir kritis, kā zibens, ar ātrumu tas nozīmē. Ar ātrumu viņš nokrīt. Nu ka sātana nevar vairāk tev turēt, izņemot, ja viņš varēs tev apmānīt, ka tu domā, ka viņš var betekent niet never. Taka, zie niet koa, Bijbel zegt, zie niet koa. Die heeft zeggen, para jums, kas jums, jusesat. Kas tu és Cristo. Kas, kas, Jezus zegt, mana varda, vini satanum, vi saudamon, vini teu klausis. Tāpēc es nebaidos uzlikt lokā, lūgt, lūgt lūgšanas. Man ir ticība Dieva vārdā. Tāpēc es ticu tam, ko es lūdzu, jo es zinu, ka Dievs nemelo. Un viņš teica, redziet, es jums dodu, es jums dodu, es jums esmu devis, nevis dodu, bet esmu devis spēku, ar, kā varat staigāt pāri čuskām un skorpioniem un katram ienaidnieka spēkam un viss tas jums nekas nekaitēs. Vai nav jāsaka halleluja pie tām? Es, es jums esmu devis tas spēks, tāpēc, ka jūs esat mani. A kas ir čūska un skorpion? Un, nu, ok, nes, ne, neskaitīsim čūska, skorpion, aston kājas, tūkstoši kājas. Uh, <laughs> neskaitīsim visus, visus ja? bet visas Bībele teica, un katram ienaidnieka spēkam, katram ienaidnieka spēkam. Mēs jau saskaitījām grēka spēku, bet slimības spēku, bet, um, teiksim, um, v, bailes spēku, ja? viss kaut kāds negatīvs spēks, kas sētan lieto pret mums, Dievs saka, es jums dodu spēku. Es esmu devis spēku pret, kā viņš to teica, es devu spēku, kā varat staigāt pārim. Tas nozīmē, tas jums neko nedarīs. Ja? Es vienmēr saku, ka man patīk tas, uh, latviešu dziesmiņu. E, es nebaidos, ne, no vilkām vai kaut kā. Es no vilkām nebaidos, nebaidos, nebaidos. Nu, es no skopja nebaidos, es taigāšu virsu. Jo satan grib, lai tu baidies. Lai tu baidies no <gasps> nebūs šito. <gasps> to beides ka tu ludzi, tāpēc esmu jautā tik ilgi, tu jau lūdzi, tu lūdzi divi gadi, trīs gadi nav, un tu sāk trīcēt. Varbūt nekad nebūs. Dievs saka, you will work on it, tu staigā stampāri it, kad kas nekas nav. Parasti, kad mēs redzam čuska, ah, čuska, bet es var staigāt čuskam pāri, nu čuska, ja tu tu esi. I, <laughs> Iată saprot kvotas nozime, ka tev varbūt lielas problemas, bet tu var viņam pāristaigāt. Jo tu nevar, tu nevar uzņemt to bailes, ko tas uzjundi. Viņš vienkārši, jo tu zini, kas tu esi. Dažreiz mēs atceramies, kas mēs esam. Dažreiz mēs esam, nu, no? zaudējuši samaņu, ka mēs neatceramies, kas mēs <laughs> esam. kas tu esi? Um, kas tu esi? Um, John. Kāda John? No kurien tu esi? Um, Anglija. Nē, tu esi ārtis no, no, no kurzemes. Nē, no kurdi. Um, <laughs> nu, tas nav normāli, vai ne? Tas nav normāli. Katrs zina, kas viņš ir. Es zinu, kas es esmu. Un es, īstenībā Sātans, es, es, redzi, es nezinu, vai tu esi redzējis tās tā filmu. Cilvēku, kuru viņi kaut ko no viņa gribēja, ja? un viņi viņam um, uztaisīja viņam akcidentu, um, um, avāriju. Un viņš nokļuva uh, hospitālā, nu, slimnīca. Un tad, kad viņš, viņš zaudēja samaņu, kad viņš pamodās, viņi visi sau uh, saruna și vinjam sta stit ka vinci nau tas kas vinci bi. Pat vinci sieva, vis taka vinci skata sieva seja titiem kungem restorana um, pljapa, um vinci taka honey, un tas ka who are you? Kas tu esi tats? Vis vinci doma ka vinci saiu prata. Saprot, gandriz vi, vinci pārliecināja viņam, ka, ka viņš nav tas. Viņš gandrīz to ticēja. Ja viss cilvēks to tas, ka tu neesi vairs tas, ka tu esi, tu vari sākt ticēt, varbūt es neesmu. Bet viņš skatās uz sevi. Bet es esmu domin, es, es zinu, kad es esmu. Un pēkšņi viņš teiks, tā nevar būt. Viņš sāk karot pret viņiem. Un kā, man patīk, kā viņš teica, viens no tiem banditiem, gudriem, bandikas to visis rikoe. Un um viņš viņam teica, I did not forget everything. Es visu neaizmirsu, es aizmirsu savu vārdu. Viņš daudz aizmirst tajā avārijā, bet viena lieta viņš neaizmirst. Man sauc tādā tā. Viņš to neaizmirst. Tu aiz, atceries, kas, kā tev sauc. Dieva bērns. Dieva bērns. Tāds tu esi. Tas, kam Dievs ir devis spēks staigāt pār čūskām. Tu esi Dieva bērns, tas, kas staigās pāri problēmām. Tu esi Dieva bērns tam, kurā iekšā ir mājo Dieva gars. Tas gars, kas liecina, kas tā apliecina, ka tu esi Dieva bērns. Tá essa stage no sakum ya tu stiti guys. Nem este sorry. Es não é parteve. Se não é partie, casin, barn. Hallelujah. Mateja evaņģēlija. Divi, Mateja 28, 28. nodaļa, 18. pāns. Un Jēzus piegāja pie tiem, uzrunāja uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Jā, astotās pants un, un devītais pants arī, a, deviņpadsmitais. Tad viņš teica, tāpēc ejiet tā un dariet pa mācekļiem visās tautas, tas kristīdām tēva dēlu un svētā garā. Uh, šis ir trešais dimensija, kā Dievs tev saka, tu esi Dieva bērns, un tev saka, ej un sludini evaņģēliju. Bet daudz no, daži no, no mums uh, Baidas vai kaunās to teikt nekristiešiem. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka viņi nav Dieva bērni. Un tu domā, viņi man nesaprotīs. Bet Dievs tev saka 18. pantā, man ir dota visa var debesis un zeme. Es Ticu, ka jūs sekojat līdzi visu, ko es stāstīšu šodien. Ja Jēzum ir dota, tad tu kā līdz mantnieks esi dots, dota tā vara. Jēzus nāca pie viņiem, saka, man ir dota visas vara debesis un viss zemes. Tad viņš saka, viņiem eitā. Viņš neteica, man ir dota vara, tad es iešu. Viņš teica, man ir dota, bet jūs ejiet. Tad viņš grib te teikt, ja jūs esat, esat mani, tad jums arī ir dota. Tas spēks. Halleluja. Man ir dota. Viņš teica, tu arī var to teikt. Man ir dota. Kristu man ir dota visa vara debesīs un viss zemes. Tad viņš teica, ejiet un dariet pa mācekļiem visas tautas. Tas nozīmē, nu es atnācu pie nekristieša un es domāju, teikt vai neteikt, teikt vai neteikt. Ai, teikšu, ja, čau. Vai tu zini par Jēzu? Viņš uzreiz saprot, ka tu esi no tiem, ja. <laughs> un tu saproti, ka viņš saprot, ka tu esi no tiem. <laughs> un tu uzreiz tev, tev nu, tāds, tu tā kā, pū, nu, tu negribi vairāk runāt neko. Un saka, es gribētu, nu, tev teikt, ja tu ticies Dievam, ja, un, un tu, tu, re, tu skaties uz seju, tu saproti, ka viņam neinteresē. Un kā viņš te uzskata par multi. Întotdeauna mai ai, nu la bia vinci negriv. Întotdeauna mai ai, bispa coes, nu? Vai, vai, vai, es vienkārši sev tagad, nu, izkropļojis savu tēlu, tavu, savu imidžu. Un viņš netic Dievu, es neko nedabūju no tā, kāpēc vispār es runāju. It's because tas tāpēc, ka, nu, tu eji ar tādas, kas nezin savu identitāti. Dievs saka, tev ir spēks, tev ir dota spēks pār viņa. Tu nāc pie viņa. Zini, kā es daru? Dažreiz es redzu, ka cilvēki vispār sāk apsmēt mani, kad es viņu sludinu evaņģēli. Nu, tu nu, tipā es esmu idiots. Jā, ja, kad es, kad es ticu tām tad. I always get angry. Es, nu, bieži es paliku dusmīgs. I said, listen, tu esse zaudetes. You're a loser. You know why? You know why? Because you don't understand what I'm talking about and you don't want to understand. You know, you just not thinking. Listen, I'm going to be in heaven. You're not. And you better wake up and no es taka. You can't put me down. Tu nevari man nu, pazemot vai nolikt. Tu man nenoliksi. Es vai ne tu pieņems, ko es piedāvāju, vai no tu esi muļķis. Es, es nebūšu tās muļķis. Ja viņš ir pazemīgs, viņš saka, nu jā, nu jā, es saprotu, bet es negribu, ok, mēs par, nu, mierīgi varam, bet tu gribi man padarīt par, nu, tāds mazā, nu, tāds, nu, muļķīts. Tu joko, not me. Tumaneta anedaris. I have the power. Tas demon kasitevi kasruna ara grip man pazemot man ir var pār tam demonam. Kāpēc? Kā, kā vārdā, kā vārdā viņam izlec un sāk runāt, tipā, kristietis, tu esi multis. I can be a fool. I be but it's Mrs. Sam, we are fools for Christ's sake. Mrs. Mold um Kristus dēļ. Tas nozīmē, tas ir tas cits nozīme. Tas nozīmē, ka mēs darām visādas lietas, ko pasaule uzskata par muļķīgi, bet mēs turpinām to darīt, jo mēs zinām, ko mēs darām. Uh, viņi, viņus acis mēs izskatāmies kā muļķi, bet mēs zinām paši, ka mēs neesam nekādi muļķi. Jo tā sanāca daudz reizes, kad es kā gribu sludināt kādam evaņģēli, un viņš izdomāja, uh, <laughs> viņš sās, pas, paskaties savus draugus, paskaties uz šitādu multi. Es paņemu abi divi draugi un nolieku viņiem. Es abi divi paņemu šitā, tu, tu, tu zini, kas tu esi. Tu neizglītots esi Tapeczka, number one. Taskas nezin, bet nezin kavinchnezin ir capitais multis. Vamos citar Tatians anglicki. He that knows not, but knows not that he knows not, is a capital fool. It's untas untasnau Christians Tatians. But to start, Kadam, para Jesus, um vintinesen para Jesus, but vincharinesen para ka vincinekuwa nezin. <laughs> you know, I I just it's the to tagat na. But protams armile stibu. But neyao lai pasal man no alik No way. You in the kasesesmu. eyes. There's, there's one brother in church. Ele tá desbrado, ele kad mēs bija universitātē. Viņam patīk staigāt šitā. Šitā viņš staigā. Es nezinu, tā viņa stilā. Un es jautāju viņam, nu kāpēc tā? Viņš saka, es esmu princis. Es esmu dieva bērns. Man jāstaigā. viņš staigā, nu viņš grib rādīt savu, nu, kā viņš, nu, macho man tuiensteiger. Uh, bet man patīk, kāds te ir krievs. Kāds te ir krievs? Jā. Man patīk, kā Rīgā krievi džeki staigā. Krievi džekam viņam nekā nav. Pilnīgi. Bet paskatās, kā viņš staigā. Viņš, viņš izskatās kā tāds pārliecināts cilvēks, viņš nebaidās no nekā. Viņš nav nekā tā noplūks, nekādīgi. a un mil viens chapočka a ruzrax Nike vai Adidas tad vispar Kā viņš staigās, vinch viņš zina, kas viņš ir. Viņš ir krievs. Tāds viņš ir. Kāpēc O, oh, es esmu krievs. Zini, ko tas nozīmē? Pat ja viņš não pat bad viņš no Baltkrievijas, viņš uzliks sev, es tā pēc kad ir tāds, tāda liel, liels valsts, sausmais Krievija, un visi gribu tur pieslēgties, es esmu no Grūzijas, es esmu Krievs, no Taškentes es esmu Krievs, no, no visi tā, tā Kazahstāna es esmu Krievs, visi gribu Krievs. Kāpēc? Ka tas ir liels tāds valstība. Saprotat, ko es domāju? Tas tikai piemērs, nekāds um, apvainojums nevienam. E a zin nokuri nokuru vasti ba tu es tu staigas ka champions tu radis um tas teus cats ne kristets grib teu tu nolix vinham malhot patek de kriev jeki vinch teu neliaus vinham nolikt tu saki vinham quatro ne maklatviski a što mi nada latiski Bet viņam jākaunās, ka viņam nav latviski. Bet viņš nekādīgi. Viņš nekādīgi. Jūs saprotat? Tu viņam nenoliksi. Attieksme. Tas tikai piemērs. Man patīk tā piemērs, jo tas iet jums uz sirdi uzreiz. Jūs saprotat? Attieksme. Tev jāzina, kas tu esi Kristu. Sātans nedrīkst tev nolikt. Ne viņa bērni, ne viņa dēmoni, ne viņa apsūdzības, ne grēks, neko nedrīkst tev nolikt. Tu nedrīkst to nolēkt, lokā, o, nē, nekādīgi. Es zinu, kas es esmu, Kristu. Es esmu tas, kurā iekšā ir Dieva gāzes, kas man apliecina visu laiku, kad es esmu Kristu Dieva bērns, es esmu tas, ka Dievs, Jēzus teica, redzi, man ir spēks pāri čuskam. Dievs man teica, man ir spēks, man ir dota spēks no visas debesis un zemes. Man viss tās apliecības ir. Ko, ko es vēl uzvedos, kā nu tāds, please help me. Nu nē, tu esi Dieva bērns, atceries Lasīti rakstu vietas, sludini to par sevi. Tu esi Dieva bērns. Un sētan to dzirdēs, viņš no tevis bēgs. Bībele teica, this is this that overcomes the world, even your faith. Tas, kas pārvarē pasauli, ir tava ticība. Ticība uz ko? Uz to Dieva bewaard kwam is Lassam. Bible states, we, they overcame him by the blood of the lamb and by the word of our testimony. Bible states, mespar varejam Satan by no zou Jesus' assen on word of our testimony. Leert beswaard. Un kasi le kwatu lietinas, tu lietinas, tikai patiesi, bom patiesi ba, e tuoka tu esi. Dieva mantinieks tu je manto spák, tu je manto poziție, tu esi princis, princese, teve spaks, teve poziție, teve vads, te vai esmugreilie la crievia, teve vis ko te si vadziks, teu não é a paz moias, ne demonam, ne gracam, ne satanam, ne, ne, ne meliam, ne, ne tilvacem cas netit dievam. Nesituatia. Yeah, you can be down. Bible says a righteous man may fall seven times, but he will rise again. Tu vas Christ, but tu patel atka. But ne viens teu nenolix. Hallelujah. Let's stand up on our feet and praise the Lord. Um, Pierre tell this. we to put this song again. Give me Jesus. Yeah. apziņā, kad mēs esam Dieva bērni, lai mēs neaizmirsam, lai mēs dzīvojam ikdienā, lai neviens nevar mums nolikt, tā kā pazemot. Lūdzu, pa sevi, lai tava kristīgā pozīcija ir ikdienā. Tu var dzīvot kā Dieva mantinieks, Dieva bērns. Nevis kā nabadzīņš vai nabadzīte. Kā tevi tēvs debesis visvarenais. Ka tu vari tā dzīvot ikdienā. Lai, lai katra situācijas dzīves, kas tev nenoliek. Lai tu varēsi nu pacelt galvu. Kaut te nekā nav. Tu vari pastaigā ar lapnim, ka tu esi Dieva bērni. Lūdzu par sevi. mismas batalvāri, lai Jēzus paliek mūsu sirdīs, kungs, lai mēs, kungs, dzirdam, kad svētais gars mums uzrunās, teik, teikdams, tu esi Dieva bērns, Dieva mantnieks. Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu mūs atgādini, Lai mēs esam pārliecināti, lai mēs esam stipri, lai mēs staigājam kā īsti Dieva bērns. Kungs neļauj vairāk, lai sātana meli vai viņu spiedienu caur tiešanas un problēmas. Lai tas mums nenoliek, kā mēs sākam domāt, tā, ja mēs esam nožēlot. Nē, lai mēs saprotam, kas mēs esam. Ka tas problēmas, kas ir šodien, ir tikai, lai Dievs mums māca kaut ko, lai Dievs mums gatavo uz kam lielāku. Kungs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai mēs, nes, lai mēs nesam ignoranti. Lai mēs nesam ignoranti um, nezinoši par tavu vārdu un kas mēs esam tevi. Kungs dod mums katru dienu zināt, kas mēs esam tevi. Paldies Tev, Kungs, un svētī visi cilvēki, kas šeit šodien svētī mums visiem. Slava Tev, visu godu visu slāvu, visu pieliksmi. Tev, Tēvs, paldies, ka tu mums esi devis tāds iespēju, iespēju būt par taviem bērniem. Paldies Tev, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.